ajalie kikao kama hiki kiwe ni sababu ya sisi kuwa na furaha siku ambayo kwamba tutakutana na yeye ndugu katika imani wa kiume na wa kike hakika bila ya shaka dini hii yetu ya Uislamu ni dini iliyokamilika na vile vile ni dini ambayo kwamba imekusanya kila jambo haijawacha chochote bali imekusanywa ndani ya dini hii yetu ya Kiislamu dini hii yetu ya Kiislamu ni dini ambayo kwamba ni nzuri na ni dini ambayo kwamba yanawatakia wote wanaoifuata uzuri katika kila zama na katika kila sehemu na katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imewekwa wazi kila jambo na katika sunna ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kunao mwelekeo ambayo kwamba inaelekeza watu katika kila khair na vile vile katika sunna na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kunayo hadhari kali ambayo kwamba inahadharisha watu wasiwe wenye kuenda kufanya shari acha kipenzi chetu mtume wetu na kitulizo cha moyo wetu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khairi yoyote ila aliweza kuibainisha kwa umma wake na vile vile aliweza kuihimiza jambo kama hilo lifanywe na vile vile alayhi salatu wassalam hakuwacha shari ya aina yoyote isipokuwa aliweza kuibainishia umma wake na akawahadharisha kutokamana na shari kama hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala amjaze khair mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama mada yetu tutakuwa tunaangazia risala ambayo kwamba inajulikana kama fiqhul usra ambaye ndani yake imekusanyika baadhi ya niqat walakin kikubwa zaidi ambayo kwamba inakusanywa ndani ya risala hii ni azinatu wan nikahu wal ishra ni mapambo na vile vile masala yote kwa ujumla ambayo kwamba inafungamana na nikah na vile vile masail ambazo kwamba zinafungamana ndani ya nikah ya kuishi kwa wema baina ya mume na mke wake fiqh al-usra maana yake ni ufahamu wa kutengeneza familia ya Kiislamu kupitia nikah na vile vile kupitia kufahamu ni namna gani wanandoa wawili wanafaa kufanyiana wema ili familia ile ijengeke kwa uzuri zaidi risala hii inakusanya ndani yake takriban nukta saba ama vikao saba katika kikao cha kwanza ambaye Sheikh الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي حفظه الله aliweza kukifunza katika jalsa ya kwanza alikuwa anaangazia sana ahmiyatun nikah fil islam yani sehemu ya nikah katika dini yetu ya Kiislamu na vile vile ndani ya kitabu hiki tutapatana na masala ya zile nikah ambazo kwamba ni muharrama zimeharamishwa na vile vile katika kitabu hiki tutapatana na namna gani mtu anafaa kukadimisha na nikahi yake mwanzo wa nikahi inafaa iwe vipi na vile vile ndani yake inakusanya namna ya kuenda kuchumbia na vile vile kunazo ahkam za aqd nikah na vile vile kuna arkan nguzo za nikah na shurut zake vile vile kuna masail ambazo kwamba zinafungamana na mahari na vile vile mwishowe Sheikh akawa ameangazia karibu katika vikao vitatu kuhusiana na ishra baina zaujain kuishi kwa uzuri baina ya mume na mke ni vitu vipi ambavyo vikikusanywa baina ya mume na mke wataishi vizuri maisha ambayo kwamba ni ya furaha zaidi turudi katika sehemu tuliyosimamia anasema sheikh wa fi luzumi shar'i llahi azza wa jalla alhayatu at-tayyibatu lilafradi walamnu lilmujtamaat kule mwanadamu kujilazimisha nafsi yake kufata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka basi hapo ndio inapatikaniwa maisha ambayo kwamba ni ya kupendeza maisha mazuri kwa kila mmoja wetu na vile vile mujtama ikiwa itakuwa inajilazimisha kwa kufata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala vile vile itapatikaniwa amani bali katika ulimwengu mzima itapatikaniwa amani endapo watu watakapolazimisha nafsi zao kufata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala fama min khairin fil ard illa wa huwa bifadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi hakuna khairi yoyote inayopatikaniwa katika ardhi illa kwa fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala na huruma zake wama min sharrin waqi'in fil ard illa wa huwa bisababin mukhalafati li shar'i Allah na hakuna sharia yoyote ambayo kwamba inapatikaniwa katika hii mgongo wa ardhi illa kwa sababu ya kukhalifu sheria za Allah subhanahu wa ta'ala au li shay'in min shar'i Allah subhanahu wa ta'ala ama kukhalifu kitu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tumeshafahamu kwamba ili amani ipatikane katika kila mmoja wetu na katika mujtamaa na katika ulimwengu ni kufuatwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kule kukhalifiwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala basi kila mmoja wetu atakosa amani mujtama vile vile itakosa amani na ulimwengu mzima itakuwa hepatikaniwi amani wa inna mimma jaa bihi dinuna wa fihi salahu wal falahu was saada wa tumanina wattiba'u rusul عليهم السلام umuman wa rasulina الله عليه وسلم khususan النكاح na dini yetu imetuletea ama imekuja na jambo ambalo kwamba ndani yake kunayo kutengenea kunayo kufaulu kunayo furaha kunayo utulivu ndani yake na vile vile kunayo kumfata rasul alayhi salatu wassalam pamoja na wale mitume wote ambayo kwamba jambo hili ni nikah yani ndani ya kuoana inapatikaniwa furaha inapatikaniwa kutengenea inapatikaniwa utulivu na vile vile inapatikaniwa kufaulu fanikahu lahu ahmiyatun kubra fi dinina na jambo la kuoana ni jambo ambalo kwamba lina umuhimu kubwa sana katika dini yetu famin ahmiyatihi na katika umuhimu wa nikah nukta ya kwanza anasema sheikh annahu mithaqun ghalidhun kama qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ni ahadi kubwa ahadi madhubuti kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-nisa aya 21 anasema wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha aya iliyokuwa nyuma ikiunganishwa na hii ndio itafahamika vizuri anasema Allah wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a pale kabla hamuja muoa mwanamke kisha ukamuoa ukampatia katika mali ambayo kwamba ulikuwa nayo chochote hasa ikiwa wewe unataka kumwacha huyo umoyo mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala ta'khudhu minhu shay'a kisha akaendelea akasema wa kaifa ta'khudhunahu na ni vipi mtachukua mali ambayo kwamba mliwapa hao wake zenu waqad afdha ba'dukum ila ba'd hali yakuwa mmeshaingiliana baadhi yenu kwa baadhi yani nyinyi kwa nyinyi mmeshaingiliana wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha na hao wanawake wamechukua kwenu nyinyi ahadi ambayo kwamba ni madhubuti yani hii ni katika ambayo kwamba dini yetu imetuletea na inatufahamisha kwamba hii jambo la nikah ni jambo ambayo kwamba ni ahadi ambayo kwamba ni madhubuti si masala ambayo kwamba labda tunaona tu nataka kuoa kwa ajili ya ku kutimiza mahitaji yangu ya kiwiliwili bali ni masala ambayo kwamba ni nzito na ni ahadi kumba kwamba wale wanawake na wanaume wanachukua ahadi madhubuti wanachukua naam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي عند مسلم واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله wastahlaltum furujahunna bikalimati llah na vile vile hadithi ya Rasul alayhi salatu wasalam imetujilia ambayo mpokewa na Jabir radhiyallahu anhu ipo katika kitabu cha Muslim anasema wattaqullaha fi nisa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi wanaume juu ya wanawake fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah kwa sababu hakika nyinyi mmewachukua hao wanawake kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala mmewachukua hao wanawake kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala namna tunavyoona aqdun nikah nyingi zinazofungwa katika masajid wale wanaume huwa wanachukua hao wanawake kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala wastahlaltum furujahunna bikalimati Allah na mukahalalisha tukuza hao wake wenu kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala yani kwa kupita kule nikah tayari mmehalalisha yale tupu ya wale wanawake kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile wanavyoifasiri muhaddithin wanasema kwamba ni kuhalalisha tupu ni wakati mtu anapotaka kumwingilia mke wake ile dua ambayo kwamba anasoma ambayo kwamba ni maarufu bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا hiyo دعاء mtu anapotaka kumwingilia mke wake anaposoma hiyo dua ndio wanasema muhadithun kwamba mumehalalisha tupuzaa hao wake zenu kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala nukta ya pili ambayo kwamba inatuonesha jambo kuu hii la nikah inatuonesha jambo ambalo kwamba ama sehemu ya nikah katika hii dini yetu ya Uislamu inatuoneshea sehemu ya nikah kuu katika hii dini yetu anna Allah azza wa jalla imtanna bihi ala ibadi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliwapa neema waja wake neema hii ya watu kuoana wala yatam wala yamtanu al'azim subhanahu illa bi'azimin na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukubwa wake haneemeshi waja wake isipokuwa na kitu ambacho kwamba ni kikubwa vile vile inamaanisha jambo la nikah si jambo dogo bali ni jambo kubwa ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanemeshea waja wake يقول الله عز وجل انا سمع الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا na Allah amekuumbieni wake katika jinsia yenu na Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbieni nyinyi wanadamu ambao kwamba ni wanaume wake kupitia jinsia yenu yani kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sisi wanaume wake zetu kupitia jinsia yetu hii ni neema kwamba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba wanadamu wa kiume kisha akawajalia labda majini ingekuwa sio neema bali ingekuwa ni nikma lau mwanadamu angeliumbwa wa kiume kisha akapewa aoe jini ingekuwa sio neema bali ingekuwa ni nikma walakin kwa sababu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi wanaume wanawake kupitia jinsia yetu ومن عظم شأن النكاح في ديننا na katika jambo ambalo kwamba linaonesha ukuu na sehemu ya juu ya nikah katika dini yetu ni anna Allah azza wa jalla ja'alahu ayatan 'uzma min ayatihi ad-dallati 'alayhi kama qala subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون katika jambo ambalo kwamba linaonesha sehemu kuu ya nikaha katika dini yetu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hiyo nikah kuwa ni ishara kuu ya uwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ar-Rum aya 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokamana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao naye amewajalia mapenzi na huruma baina yenu hakika hii bila ya shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiria yani aya inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi wanaume wanawake kupitia ama kutokamana na jinsia zetu wenyewe na vile vile akajalia kupatikaniwa utulivu katika maisha ya ndoa kupitia huyo mwanamke inapatikaniwa utulivu ndani ya ndoa kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kupitia hiyo ndoa mawaddatan wa rahma mapenzi na kuhurumiana baina wanandoa wawili inna fi dhalik hakika kwa hayo la ayati liqaumi yatafakkarun ni ishara kwa wale ambao kwamba wanafikiria kwa hivyo ndoa ni jambo ambalo kwamba ni aya ama ishara ambayo kwamba inaonesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia wanaume naam wake ambao kwamba wanatokamana na jinsia yao kisha Allah akajalia kupitia ndoa inapatikaniwa utulivu naam kwa yule mwanamume na vile vile yule mwanamke na vile vile inapatikaniwa mawadda wa rahma mapenzi na kuhurumiana ndoa ya Kiislamu inapatikaniwa mawadda wa rahma mapenzi na kuhurumiana na hii ni dalili ama ishara kwa wale ambao kwamba wanatafakari naam nukta nyingine ya nne ومن عظم شأن النكاح في ديننا dinina na jambo ambalo kwamba linatujuza ukubwa ama sehemu kuu ya nikah katika dini yetu ni anna zawaja min sunanil mursalin alayhi salam kama qala rabbuna subhanahu ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kwamba hii jambo la kuoa ni sunna miongoni mwa sunna za mitume waliotangulia anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa habari mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam walaqad arsalna rusulan min qablik hakika bila shaka sisi tulitumiliza mitume wengi kabla yako wewe waja'alna lahum azwajan wa dhurriya kisha tukawajalia hao mitume wanawake na na vile vile dhuria watoto kwa hivi kuoa ni katika jambo ambalo kwamba ni sunna waliotangulia kuifanya mitume kisha ikamfikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na vile vile ni juu yetu sisi kuweza kufata sunna kama hiyo na nukta ya sita wa min sha'ni nikahi al'azim fi dinina na jambo ambalo kwamba linataonesha sehemu kuu ya nikah katika dini yetu annahu min sunnati nabii sallallahu alayhi sallam hakika bila shaka ni miongoni mwa sunna ambayo rasul alayhi salatu salam aliweza kutuachia wa anna al-iqbala alayhi wal 'amal bihi 'amalun bi sunnati nabii sallallahu alayhi sallam na kule kuipokea na kuifanyia kazi sunna kama hiyo ni kufanya ambacho rasul alayhi salatu wasalam alituatia wa anna al-i'rad anhu na kule kuichukia na kujiweka mbali nayo raghbatun an sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni jambo la kuchukia mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam walakinni asum wa uftiru wa aqum wa arqud wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alayhi hili jambo ambalo rasul alayhi salatu wasalam alituatia na yote ambayo kwamba ataweza kuipokea na kufanyia kazi yani kuoa atakuwa amefuata mwenendo wa rasul alayhi salatu wasalam na mwenye kuichukia na kujiweka mbali atakuwa amechukia sunna ya rasul alayhi salatu wasalam anatueleza alayhi salatu wasalam katika hadithi ndefu walakinni asumu wa uftir walakin mimi nafunga na nafuturu wa aqum wa arqud na vile vile nasimama usiku yani natekeleza ibada sala za usiku wa arqud na nalala wa tazawwaju nisaa na naoa wanawake faman an sunnati falaysa minni yoyote ambaye kwamba atachukia mwenendo wangu basi hatakuwa na mimi متفق عليه حديث وعن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء رواه ابن حبان vile vile ummu almu'minina Aisha radhiyallahu anha mke wake Rasul alayhi salatu wasalam Aisha anatueleza kwamba Rasul alayhi salatu wasalam alisema an nikah min sunnati nikah ni katika sunna yangu yani kuoa ni katika mwenendo wangu faman lam ya'mal bi sunnati yoyote ambaye kwamba hatofanyia kazi mwenendo wangu falaisa minni basi hatakuwa pamoja na mimi watazawaju kisha rasul alayhi salatu wasalam akawapatia ama akawahimiza umma wake waweze kuoa fa inni mukathirun bikum al-umama hakika bila shaka mimi nitakuwa na watu wengi na wafuasi wengi katika zile umma waman kana dha tawlin falyankih rasul alayhi salatu wasalam anazidi kuhimiza umma wake akisema yoyote ambaye kwamba ana uwezo falyankih basi na aoe waman lam yajid fa alayhi bisiyam ama yule ambaye kwamba hatakuwa na uwezo basi ni juu yake kufunga fa inna sawma lahu wijaun hakika kule kufunga kwake itakuwa ni kinga ya kumkinga kutokamana na uzinifu na hadith imepokewa na ibn Hibban wa hasanahu Imam al-Asr fi al-hadith al-Imam al-Albani rahimahullah azza wa jalla wa sa'ir ulama al-muslimin Naam na nukta nyingine ambayo kwamba inatuonesha sehemu kuu ya nikah katika dini yetu annahu sababu khay annahu sababun likhairi ma yaknuzuhu al-insan likhairi ma yaknizuhu al-insan ni jambo ambalo kwamba ama sababu ambayo kwamba mwanadamu huwa anachumia khair ndani yake yani nikah ni sababu ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutuma khairi nyingi sana faqad qala ba'dhu sahabati ridwanullahi alayhim ba'd ya masahaba ridwanullahi alayhim walisema law alimna ayul mali khairun fanattakhidhahu ay hatta nattakhidhahu law tungelijua ni mali ipi ndio bora zaidi tuweze kuichuma masahaba walikuwa namuuliza rasul alayhi salatu wasalam law tungelijua ni mali ipi ni bora zaidi tuweze kukusanya faqala an nabiy sallallahu alayhi sallam nabiy sallallahu alayhi sallam akawajibu kwa kusema afdaluhu lisanun dhakir iliyokuwa bora zaidi zaidi ya hiyo mali ni ulimi ambao kwamba inamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa qalbun shakirun na vile vile ya pili ni moyo ambao kwamba inashukuru chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaipatia ya tatu wa zaujatu mu'mina kilicho bora zaidi kuliko mali ambayo kwamba mnataka kuichuma ni mwanamke ambaye kwamba ni mu'mina mwanamke ambaye kwamba ni mu'mina tu'inuhu ala imanihi ambaye kwamba atakuwa anamsaidia mume wake kwa ajili ya kukuza imani yake hii ni bora ama rasilimali kubwa ambayo kwamba mtu anaweza kuichuma ni haya matatu ya kwanza ni lisanu dhakiri ulimi yenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na qalbun shakir na moyo ambao kwa namshukuru Allah na zaujatun mu'mina mtu akipata mke mu'min alati tu'inuhu ala imanihi ambayo kwamba anamsaidia kukuza imani yake basi huyu atakuwa amepata ama amekusanya zaidi ya mali hadithi imepokewa na Ahmad wa Tirmidhi wa sahahu al-Albani kisha anaendelea shekha akisema fazawjatu al-mu'mina التي تعين زوجها على الإيمان وعلى التدين هي من هي من خير ما يكنزه العبد في دنياه يعني mwanamke ambaye kwamba ni mu'min ni yule ambaye kwamba anamsaidia mume wake kwa kukuza imani yake na vile vile kuangalia namna gani watakuwa wanafata dini huyo ndiyo atakuwa amepata khairi ambaye kwamba ameikusanya katika hii dunia mwanamume huyo ndio atakuwa amepata ama amekusanya khairi nyingi katika hii dunia ambaye kwamba atapata mwanamke mwenye atamsaidia katika kukuza imani yake na kukuza dini yake ambaye kwamba atapata mwanamke mwanamke ambaye kwamba kwa sifa hizi mbili anamkuza imani yake na anakuza dini yake basi huyo ndio mwanamume ambaye kwamba atakuwa amekusanya uh, khairi kuliko wote katika hii dunia وبالنكاح يتحقق خير متاع الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم na kule kuoana inapatikaniwa kukamilika mapambo ya hii dunia namna alivyotueleza alayhi salatu wasalam ad-dunya mata'un wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah Rasul alayhi salatu wasalam anatueleza kwamba dunia yote ni mapambo na mapambo iliyo bora zaidi huku duniani ni mwanamke mwema rawahu muslim فالإنسان إذا تزوج واعتنى باختيار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل ووفق إلى امرأة صالحة فإنه يكون وفق إلى خير متاع الدنيا وخير ما في الدنيا من متاعها نمت atakapooa na kisha akafanya uchaguzi uliokuwa mzuri akafanya uchaguzi ambayo kwamba yanambatana na dini na namna Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alivyotuelekeza kama itakavyokuja kule mbele insha Allah basi huyu atakuwa amefikiwa ambaye kwamba atafikiwa kupata mwanamke mwema basi huyu atakuwa ameafikiwa kupata mapambo ya dunia atakuwa ameafikiwa kupata mapambo ya dunia na tulivyosema alivyosema alayhi salatu wasalam kule nyuma mapambo iliyokuwa bora zaidi huko duniani ni mke mwema kwa hiyo mtu ili apate mapambo ya dunia ni mwanzo aangalie anapochagua yule mwanamke akimchagua namna itakavyokuja inshallah kule mbele Sheikh alivyoahidi basi atakuwa amepata na kuafikiwa kupata mapambo ya ulimwengu na vile vile nukta ambayo kwamba inatuonesha kwamba nikah iko nayo sehemu kubwa katika dini yetu na ni kitu ambacho kwamba inaonekana waziwazi kwa kila aliyeoa na ambaye kwamba hajaoa annahu sababu min asbabi saada in wufiqa ar-rajulu ila al-mar'ati salihah inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu ya kuleta furaha katika maisha mwanadamu endapo ataafikiwa mwanamume kumchagua mwanamke ambaye kwamba ni mwema endapo mwanamume akimchagua mke mwema akaafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyo ni mke mwema basi itakuwa ni sababu ya huyo mwanamume kupata furaha katika hii dunia qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam arba'un min as-sa'ada al-mar'atu salihah wal maskanu al-wasi' wal jaru salih wal markabu al-hani' rawahu ibn hibban wasahahu al-albani anasema alayhi salatu wasalam mambo manne ni katika mambo ambayo kwamba analeta furaha katika maisha ya mwanadamu ya kwanza akasema almar'atu saliha ni mke mwema hii ni katika mambo ambayo kwamba akiwa nayo mmoja wetu anakuwa katika furaha walmaskanu alwasi' na nyumba ambayo kwamba ni pana waljaru salih na kupata jirani ambaye kwamba ni mwema walmarkabul hani na kipando kizuri mtu akiwa na vitu vinne hivi anakuwa bila shaka na furaha katika moyo wake na furaha katika maisha yake na katika mambo mengine ambayo kwamba yanaonesha sehemu kuu ya nikaha katika dini yetu ya Kiislamu annahu i'anatun ala satri dini bal huwa nisfu dini kule kuoa ama kuolewa ni sababu ya kumsaidia mtu kutimiza nusu ya dini Sheikh akasema bali kule kuoa ama kuolewa ni nusu ya dini fanikahu fi mizani shar'i nisfu din kule kuoa katika mizani ya kisheria ni nusu ya dini fa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala shatr dini falyattaqillaha fi shatr fi shatr albaqi anasema alayhi salatu wasalam kupitia hadithi ya Anas kwamba yeyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamruzukia mke mwema basi hakika bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemsaidia kukamilisha nusu ya dini iliyobakia yani atakuwa amemsaidia kukamilisha nusu ya kwanza ya dini falyattaqillaha fi shatr albaqi basi amche Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyo kwa nusu iliyobakia ina maana mtu atakapooa kisha akafata zile njia ambazo kwamba tumeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile tukaelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ndoa basi huyo akibahatikiwa akiafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuruzukiwa mke mwema atakuwa amesaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi dini yake nusu ya kwanza kisha Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyattaqillah basi amche Allah subhanahu wa ta'ala fi shatr albaqi katika nusu iliyobaki rawahu tabani fil awsat wal hakim wa sahahahu wa hasanahu al-imam al-albani na katika riwaya nyingine ya Baihaqi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi anasema alayhi salatu wasalam akioa mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa amekamilisha nusu ya kwanza ya dini yake falyattaqillaha fi nisfi albaqi basi amche Allah subhanahu wa ta'ala katika nusu iliyobakia kwa hiyo ndoa ni sababu ya mtu ku, kuwa safe katika dini yake nusu ya dini yake iliyobakia ni yeye ahifadhi nusu ya dini iliyosalia ili dini yake iwe imekamilika hayo ndio yale ambayo kwamba shekha amegusia ya kuonesha sehemu kuu ya ndoa katika dini yetu ya Kiislamu kisha shekha akasema wa inna mimma yuqliqu almuslihina fi mukhtalafi alfunun ma narahu fi hadha zaman alladhi na'ishuhu min uzufi alrijali wan nisa'i 'an an na kitu ambacho kwamba kinahuzunisha na kitu ambacho kwamba kinawapa wasiwasi wale wenye kutaka khairi katika kila fani watu wengi wanataka khairi katika kila fani jambo ambalo kwamba linawahuzunisha sana na kuwapa wasiwasi sana ni manarahu fi hadha zaman ni yale ambayo kama tunayaona katika zama hizi zetu alladhi naishu ambayo kama tunaishi ndani yake min uzufi rijali wan nisaa ani nikah kwa kukwepa vijana wengi na vile vile wasichana wengi kwa masala ya nikah wanakwepa nikah vijana wengi na vile vile wasichana wengi kisha anaendelea akisema Sheikh وقد يكون ذلك في اول الامر اختيارا na huenda watu wakachukulia rahisi katika mwanzo wa jambo ikawa ni yeye anafanya khiari mwenyewe mimi sitaki kuolewa ama mimi sitaki kuoa kwa sasa thumma yakunu tiraran kisha mwisho inakuja inakuwa ni kushurutishwa sasa yeye mwenyewe atajishurutisha mwanzo alikuwa na khiari kwamba mimi sitaki kuoa ama kuolewa lakini mwisho anakuja kujishurutisha فمما يقلق أننا نرى كثيرا من الرجال والنساء يعزفون عن النكاح في أول الأمر بشتى الأسباب anasema yale ambayo kwamba yanahuzunisha na kutia wasiwasi ni kuona vijana wengi na wanawake wengi wasichana wanakwepa mambo ya ndoa katika mwanzo wa jambo yani mwanzoni pale wanakwepa masala ya nikah kwa kuleta sababu sampuli tofauti tofauti mithl wengine wakisema ikmalu dirasati lilmar'a labda anakuja kuposwa yule binti kisha wale walii wake ama wasimamizi wake wanadai kwamba bado anaendelea kusoma wacheni akamilishe masomo yake kwanza ama vile vile kuna wasichana wengine wanaweza kutoa rai kama hiyo kwamba mimi bado nasoma wa mithl alishtighalu bilamal na vile vile katika upande wa vijana wengine wameshamaliza masomo yao wameshapata shughuli yao wanafanya wanaambiwa oya anasema mimi bado nataka kujijenga mimi nataka kujiweka sawa kwanza fi awali al-amr wa nahwi dhalik yani wao katika mwanzoni wa umri ambayo kwamba bado wana nguvu zao wanatoa udhuru kama hizo ambazo kwamba sio udhur ambazo kwamba zinaingia akilini kwamba nataka kutimiza masomo ama huyu binti anataka kutimiza masomo yake ama vile vile upande wa vijana wanadai kwamba nataka kujijenga kwanza siwezi oa mpaka niwe na nyumba yangu siwezi oa mpaka niwe na gari langu siwezi oa mpaka niwe na labda milioni kadha wa kadha hasa mwanzo huwa wanafanya kwa khiari yao lakini inafikia wakati Sheikh anasema thumma thumma qad yakunu al-amru ittiraran inakuja kuwa ni jambo la kujishurutisha mwenyewe fayakunu rajulu idha taqaddama bihi sin inamfikia mtu yani kijana anapokuwa na umri mkubwa la yajidu mra'atan tulaimuhu yani taqbalu anakuja kukosa mwanamke ambaye kwamba anaafikiana na yani mwanamke ambaye kwamba anamkubali au kad yakunu alif aluzuba fayathqulu alayhi an yatazawwaj ama inafikia sehemu kwamba ameshazoea ubachela wanavyosema vijana ameshazoea kuishi peke yake fayathqulu alayhi an yatazawwaj inakuwa ni nzito kwake yeye kuoa vile vile wal mar'a idha taqaddama biha sin vile vile mwanamke anafikia wakati ambao kwamba umri yake inakuwa imesonga qad la tajidu rajulan yulaimuha mpaka inafikia wakati ambao kwamba hapati mwanamume ambaye kwamba anamtaka tena inafikia umri ambaye kwamba yule binti hakuna mwanaume ambaye kwamba anamtaka fatusbihu anisan ghaira dhati zawjin kisha anakuja kusalia mwenyewe hana mwanamume ambaye kwamba anamtaka وهذا في الحقيقه وهذا في حقيقه الامر na hii katika ukweli wa maneno ni jambo ambalo kwamba linasikitisha sana na linahuzunisha sana na inatia wasiwasi kwa wale ambao kwamba wanataka khairi katika hii dini wanataka khairi katika kuona kwamba tuko katika maisha mazuri anasema Sheikh katika kuendelea kinachohuzunisha nyingine wakadhalika mima yuqliqul muslihin na nyingine ambayo kwamba yanaleta huzuni na inawasikitisha sana wenye kutaka khair ma narahu al-yawm min kathrati at-talaq ni kile ambacho kwamba tunaona leo hii kwa kwa kukithiri kwa talaq talaq imekuwa nyingi sana na hata uh, mwezi moja ama mwezi mbili uliopita ilitolewa kwa gazeti kabisa kwamba rate ya talaq imekuwa ni kubwa zaidi kathratan kathratan tuqliqu al-muslihina jami'an yani talaq imekuwa kubwa zaidi mpaka inawapa wasiwasi na huzuni watu wote kwa ujumla wala yazalu al-amru fil izdiyad na jambo hili alipungui bali linazidi kila kukicha وهذا يقتضي من المصلحين وطلاب العلم بل وعامه الناس ان ينظروا في هذا الامر basi itawapasa wale wote wenye kutaka khair miongoni mwao wakiwa wanafunzi wa elimu na watu wote kwa ujumla waangalie jambo hili kwa undani zaidi wa an yabhathu al-asbaba wa an yujidu al-asbab allati tu'inu bi fadli Allah 'azza wa jalla ala hadhihi على تلافي هذه الصور المريرة التي تسبب تفكك المجتمعات ووقوع ila intihak الأمر إلى انتهاك الأعراض والعياذ بالله والعياذ بالله anasema sheikh hii inakuwa ni jukumu ya kila mmoja ambaye kwamba anatakia mujtama khair na hasa hasa wanafunzi wa elimu na vile vile watu wote waweze kutizama jambo hili kwa jicho la ndani zaidi na vile vile watafute sababu ambazo kwamba zinaweza kusaidia kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal ili tusiwe wenye, ku, wenye kuona jambo kama hili linazidi kusambaa linazidi kuendelea naam inasababisha mujtama inapatikaniwa mpasuko inapatikaniwa mpasuko katika mjtama nyingi ya Kiislamu na vile vile inapatikaniwa shari nyingi kupitia hizi talaq na vile vile inakuja kufikia mpaka watu wanavunjiana heshima zao wal billah inafikia mpaka watu wanakuja kuvunjiana heshima zao kwa sababu ya talaq kwa hivyo ni jukumu la wanafunzi ambao kama wanasoma dini waangalie ni namna gani wataweza kutatua shida hizi na watafute njia zote ambazo kwamba zinaweza kusaidia ili isiendelee naam hizi masail za talaq ile mujtama isije ikapatikaniwa mpasuko baina yao isije ikapatikaniwa shari nyingi baina yao isije ikapatikaniwa kuvunjiana heshima baina yao wal billah anasema sheikh wa inna an-nadhira fi hadhihi al-qadiyya la yajidu anna min a'zami asbabiha al-jahla بفقه النكاح في ديننا waljahla bikaifiyati alishrati baina azwajain na akitizama mmoja wetu kwa jicho la ndani kadhia hii basi atakuta jambo kubwa ambayo kwamba ama sababu kubwa ambayo kwamba inasababisha talaka kukithiri inasababisha watu kukosa kuishi kwa uzuri katika nyumba ama katika ndoa za Uislamu ni aljahla bifiqhi nikah ni kutokujua ufahamu wa nikah kisahihi ni kutokufahamu nikah katika dini yetu waljahla bikaifiyati alishrati baina zawjayn na kutokujua ni namna gani mwanamume na mwanamke wanafaa kuishi katika nyumba ile na kutokujua huquq za yule mke na huquq za yule mke ndani ya nyumba kama ile kukosekana kujua vitu hivi ni sababu kubwa ya kupelekea wanandoa wawili kuweza kugombana mpaka mwisho kufikia kutalikiana na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo kwamba inapelekea watu wengi hawawezi kukaa katika ndoa hawawezi kukaa katika ndoa na wengine hawawezi hata kufikiria kuoa na sababu nyingine yenye eh, Sheikh anasema ay la yuhsinu isharat imraatihi mwanamume akikosa kufahamu ni namna gani anafaa kuishi na mke wake kwa uzuri basi hapo hakuna maisha isipokuwa kuna talaka mbele yake ama endapo mwanamke akiwa atakosa kufahamu ni namna gani anafaa kuishi na mume wake na kumfanyia haki zake inavyostahiki basi afahamu vile vile hapo mbele inawapelekea mpaka wanakuwa ni wenye kutalikiana wa min huna kana lizaman ala tulabi alilm an ya'tanu bi nashr alwa'i bi fiqh alusra umuman fima yata'allaq bin nikahi wazinati وما يتعلق بالفرقة وما ينبغي على المؤمن أن يعلمه أن يعلمه في, في, في كل ذلك أن يعلمه في كل ذلك شيخنا أنا سيما بس كوانزيا ساسا itawalazimu wanafunzi wa Kiislamu kuweza kushughulikia jambo hili kwa kueneza elimu ambayo kwamba inahusiana na ufahamu wa kutengeneza familia ya Kiislamu ikiwemo wanafaa kufahamu sehemu ya nikah katika dini yetu wafahamu nikah sio jambo tu ambalo watu wawili wanainuka kesho wanasema tunataka kuoana bali ni sehemu katika sehemu ya dini na ni katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni jukumu la wanafunzi kuweza kueneza naam al usra yani ufahamu wa namna gani familia ya Kiislamu inafaa kuanza mpaka mwisho basi ikifahamika hivyo itakuwa ni sababu ya kuepuka ama kupunguka hizi kesi za talaka tunazozisikia na vile vile watu wanafaa kufahamishana ambayo kwamba inahusiana na masala ya kutengana ikitokea labda watu wanataka kutengana lazima watu wafahamu vizuri inafaa kufanywa vipi ili watu wasije wakaingia katika madhambi basi na wao kujua ama wakaingia katika yale ambayo kwamba anamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala basi na ya wao kujua wama yanbaghi ala almu'mini an ya'lamahu fi kulli dhalik na ni juu ya wanafunzi naam kufanya halahala kuhakikisha kuwafunza waumini wenzao kila kitu ambacho kwamba wanafaa kulijua kila kitu ambacho kwamba wanafaa kuvijua ni juu ya wanafunzi kuhakikisha kwamba wanawafunza vitu hizo sasa kwa sababu ya hiyo ndiyo tukaonelea vile vile huku kwetu tuweze kufanya halahala tuweke vikao kama hivi ili tuweze kuangalia ni namna gani tutasaidiana ni namna gani tutakumbushana naam ili familia zetu ziweze kuishi kwa amani ziweze kuishi kwa uzuri ili tusiweze kuishi katika ndoa lakini tunaishi kwa dhiki tunaishi kwa shida na kadhalika ففي هذه الجلسة سنتكلم عن فقه النكاح ama katika kikao hiki tutakuwa tunaangazia ama vikao zinazokuja tutakuwa tunaangazia fiqh an-nikah ufahamu wa nikah wasanadhkuru masaila takthuru alhajatu ilayha fi hadha albab na tutaweza kuvitaja mambo ambavyo kwamba zinatakikana ama zina haja kubwa kuvitaja katika mlango huu yani tutataja zile vitu ambavyo kwamba kuna umuhimu zaidi kuvitaja katika mlango huu wa nikaha na vile vile ni muhimu zaidi tuweze kufahamishana fiqhi ambaye kwamba watu wasije wakaingia katika makosa pasina wao kujua mfano mtu asije kufanya katika nikaha yake jambo ambalo kwamba limeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala yani lengo la kufunzana hii ni ili mmoja wetu asije akafanya jambo katika ndoa ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwa mfano mtu akioa anakuwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nikah kama hile afai kumwingilia mke wake kinyume na maumbile kwa hiyo lazima tufunzane ili mtu asije akawa ako ndani ya nikah ambayo kwamba ni halali kisha akafanya kitu ambacho kwamba kimeharamishwa ndani ya nikah kama ile au yaqida nikahan muharraman ama akawa hajui ana ilmu akaweza kufunga nikah ambayo kwamba ni haramu kwa sababu katika nikah kunazo nikaha ambazo kwamba ni haramu na insha Allah biidhnillah kule mbele tutaweza kuvipata shekha ameziweka zote au ya'zifa anin nikah ama watu wakawa ni mwenye, wenye kukimbia ama kukwepa nikah hii ndio lengo la kufunzana hii kitabu ama hii risala ili watu wasije kukwepa kwenye nikah wakisikia mambo ya nikah unapata wanasema sisi hatuko tayari bado watu wakifanya hivyo itakuwa ni makosa ndio maana tukaweka naam vikao kama hivi ili kila mmoja wetu afahamu kwamba atakayekwepa nikah atakuwa vile vile yuko na masuhulia kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kesho na na lengo vile vile ya kufunzana kitabu hiki ni ipatikaniwe maisha mazuri hata tatiba alhayat bihusni al-ishrati baina ili patikaniwe maisha mazuri naam baina ya mume na mke na ikipatikaniwa maisha mazuri baina ya mume na mke vile vile tatibul hayati lilabnai walfatayati fil buyut vile vile itapatikaniwa maisha mazuri kwa wale vijana ambao kama wanalelewa katika nyumba kama ile na vile vile wale mabanati wanaolelewa katika nyumba ile fayastaqirru almujtama' watandafi'u shurur ويحصل الخير insha شاء 'azza wa jalla Sheikh anaendelea akisema basi mujtama itapata utulivu endapo nyumba ikipata utulivu yani baina mume na mke ikipatikania utulivu itapatikania utulivu kwa wale watoto wanaolelewa pale vijana kwa wanawake vile vile mujtama mzima itapatikania utulivu na shari itakuwa yenye kuondoka mbali tutaepushwa na shari na vile vile itapatikaniwa khairi naam katika mjtamaa ile kupitia nyumba ile naam ambayo kwamba imepatikaniwa amani insha Allahu azza wa jalla Sheikh akamalizia hapo kwa sababu ya wakati insha Allah tutagusia labda nukta, nukta kidogo tu nukta kidogo zaidi ili tusije tukapitiliza insha Allah tutagusia nukta ambayo kwamba Sheikh ameanza nayo anasema wanabda'u mabahitha hadhihi uh, daura ambayo kwamba alikuwa anafunza bima yataallaqu bin nikah tutaanzisha naam risala hii ambayo kwamba tunafunzana leo hii katika mjtamaa yetu ya huku ni kuhusiana na bahth ambayo kwamba imefanya kuhusiana na nikah anasema wanabda bita'rif an-nikah fi lugha wa fi al-istilah na tutaanzisha naam kwa kufahamisha watu ni nini nikah kilugha na vile vile ni nini nikah kisheria النكاح في في لغه العرب anasema Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahu Allah kwamba nikah katika lugha ya Kiarabu huwa dhammu watadakhul nikah katika lugha ya Kiarabu ni kukusanya na vile vile kuingiliana nikah katika lugha ya Kiarabu ni kukusanya na vile vile kuingiliana ndio wakasema yuqalu tanakahati al-ashjaru idha ndamma ba'daha ila ba'd wa kanat mutaqaribatan mutadakhila anasema sheikh warabu wakasema tanakahati al-ashjar zimeingiliana miti kule msuni miti zinapokuwa zipo nyingi inafikia miti zingine kuingilia miti zingine kwa hivyo anasema tanakahati alashjar miti zinaingiliana zinapokuwa nyingi zinakuwa zimeingiliana ndo maana ya nikah wakanat mutaqariba mutadakhila zikikurubiana zinakuwa ni za kuingiliana kwa hivyo nikah kilugha ni kukusanya vitu viwili kuwa kitu kimoja nikah katika lugha ni kusanya vitu viwili kuwa kitu kimoja na vile vile wengine wakasema nakaha al-mataru idha tadakhala ma'a al-ardi wa ikhtalata bi turabiha na mvua inaponyesha ikawa ni yenye kufika kwenye ardhi ikachanganyana na na, na mchanga basi ndo wanabu wanasema kwamba nakaha al-mataru mvua imeingilia ardhi baada ya kuchanganyana mvua ile maji ya mvua na mchanga wa min huna sumia nikahu shar'iyyu nikahan na kuanzia hapo ndiyo nikaha ya kisheria iko inaitwa nikah lima fihi min dhimami zauja ila zauj pale wanapokusanywa na pamoja mwanamume na mwanamke nikah ya kisheria ni mwanamume na mwanamke wanapowekwa pamoja wa nikahu fi shar'a na nikah katika sheria inafungamanishwa na vitu viwili ya kwanza ni aqd ile kufungamanishwa na ya pili ni kuingiliana waqin kuingiliana wakilahuma yusamma nikaha na yote mbili inaitwa nikah wa amma zawaj amma zawaj wa huwa alism alakhir al ni jina lingine ambalo kwamba ni la nikah azawaj ni jina lingine la nikah fa inna zawaja fi lugha hakika zawaji katika lugha ya Kiarabu ni al-iqtiran wal-irtibat al ni vitu kuwa karibu zaidi yani kuwa karibu zaidi kwa hivyo zawaji katika lugha ya Kiarabu ni watu wawili wanapokuwa wamekurubiana sana katika uhusiano na vile vile wamefungamanishwa pamoja katika uhusiano hiyo ndiyo zawaji katika lugha wakaitoa dalili katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'budun katika suratu safat aya 22 anasema Allah uhshuru alladhina zalamu kusanyeni wale ambao kwamba walidhulumu yani walifanya shirk wa azwajahum pamoja na wake zao wama kanu ya'budun pamoja na wale ambao kwamba walikuwa wanawaabudu yani katika masanamu na kadhalika kwa hivyo wanasema wataambiwa malaika uhshuru alladhina zalamu kusanyeni wale ambao kwamba walikuwa wanaabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na wake zao wa azwajahum yani wake ni maana zawaj ni mwanamume na mwanamke wanapokuwa na uhusiano wa karibu na kunao mafungamano hiyo ndiyo an-nikah fi shar'a na vile vile wakatoa dalili nyingine wa idha nufusu zuwijat wa idha nufusu zuwijat ay idha qurinat pale nafsi zitakapokuwa zimewekwa pamoja naam kwa sababu ya wakati insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wakati mwingine ili tuje tuendeleze sehemu ambayo kwamba tumesimamia naam nadhani sehemu ambayo kwamba tumesimamia leo hii ni kuhusiana na nikah lughatan na shar'an na inshallah kitujalia uh, katika jalsa inayofuata tutakuwa tunaangazia naam taarif ya nikah ambayo kwamba imechaguliwa na maulama wengi nikah ambayo kwamba yani imechaguliwa na maulama wengi taarif kwa hivyo inshallah biidhnillah kitujalia Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na kuanzia hapo katika jalsa itakayofuata Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni kusikia khairi na kufata na wenye kusikia shari na kuepuka na Allah Subhanahu wa Ta'ala jalie vikao hivi hiyo ni sababu yetu ya kuweza kupata radhi zake subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta